Hay nako. Okay. Guys, uh, na- nandito tayo ngayon sa talent area. Tapos, ayan. Dahil nandito tayo sa talent area, ang daming mga, ano, mga guest. Hi. Hi po. At ang pinaka-talented sa lahat na nandito, ah, syempre, walang iba kundi si King Kong. What's up, what's up, what's up, what's up, what's up, what's up? May crowd. Okay. Oh, dapat, ayun. Oh. <laughs> Kamusta? Kamusta naman si bro? Si bro Ah, ay kamusta? Ano? Si bro ay okay lang. Si bro ay okay lang? Pero minsan si bro ay nagre-relapse. Uy! Parang, parang sino yan? Parang sino? Parang, parang minumulto. <laughs> But parang sino? Sino-sino yun? <laughs> Ewan ko sa'yo. Ewan ko eh. <laughs> Sabi mo minumulto. Okay, anyway, King Kong, kamusta naman? Kaka ang recording po namin ito ay right after na kanila match sa TNC. TNC. At nanalo ng 2-1 with the super funny. Um, game 1, Lancelot. Game 2, Haya. Haya. Then, Joy. Ah, Super Joy. Nagamit mo yung skin mo? Hindi. Hindi pa siya officially released eh. Mm, okay, Sa ano okay. ano lang siya, parang sa draft lang, nakikita lang yung... Alright. Sa mga, na, ano eh, kasi leg, leg 1 ay natapos na. Nakatapat na lahat ng pwede mo makatapat. Except kay Sensui ata. Sa lahat ng... Uh, ah, ay, hindi. Actually, si, si, si MP yung hindi si ko nakatapat. MP, oo, oh, <laughs> okay. Sa lahat ng mga nakatapat mo, sino yung uh, dito ah, season 16 lang ah. Sino yung pinaka ano, matindi at uh, masabi mong malupit na jungler? Um, yung unang sagot ko, ano, um, hindi siya ano, parang hindi siya isang player. Kumbaga kasi ah. ano eh, habang mas tumatagal, mas parang mas nagiging pantay lahat ng mga player, ganun. Lalo na sa jungle, mm. sa mga jungler. Kasi lahat ng team ngayon, ano eh, parang nagre-revolve yung game nila as, as four, yung apat. Yung jungle, yung dalawa sa mid din, yung XP lane. Since yung gold oh. lane, mid-game pa siya parang nagkaka-impact. Mm-mm. Ayun, parang most of the time parang team team play talaga yung mga nangyayari. Pero kung Mm. papiliin mo ako ng isang specific na player para sa akin si ano, si Carl. Si Carl Dizzy pa ng rin. TLPH. Kahit nanalo, hirap ganun. Kahit mm, para sa akin mahirap. Mm. Pero nung sinabi mo yung apat, sino yung ano, sino yung pinakasolido na apat na yun ngayon na execution? Yung app. Ah, yung, minim, yung minimin ko dun sa apat na yun, yung ano, yung apat sa team. Oo. Yung XP Gold. Yun ay, nga. XP Mage, Tank, then yung Jungle. Jungle. Sino yung as a team ang hirap as four, ano sila, mahirap katapat sila. Parang ganun. Yung as four. Oo. Para sa akin, um, either Team Liquid or yung Aurora? Aurora. Mm. Yung yung Aurora kapansin-pansin ngayon ano, nagbago sila, 'di ba week 1 syempre di, hindi ganoon ka impressive. Mm. Um, lost pa sila eh. Tapos itong week 2 nung nakatapat nyo, ayun. Nagka-momentum yata sila. <laughs> oh, nagka-momentum sila sa amin. siguro dahil din kasi sa ano, sa after nung week 1, siguro in-spend nila yung <clears throat> nag-spend sila ng madaming oras sa mga practices nila. Mm. Then ayun, madami silang na-adapt, yeah. madami silang natutunan. Tapos yun, mm. na, na-apply nila dun sa upcoming week na yun, which yeah. is yung sa amin. Mm. Uh, kaiba din eh, no? May, kasi regular season, so may, uh, alam naman na, address na natin, King Kong. Kasi nag-ano kayo eh, uh, eh, hindi naman experiment, pero kakaiba na na-pick, which is yung uh, CC. Sa kanila di ba? CC Gold. Sa, tama ba sa Aurora yun? Di ba? Tama ba? <laughs> tama, di ba? CC Gold sa Aurora yun, di ba? Kami. Onic Rora. Tama. Oh, Ayan, diba? yan, yan. <laughs> Oo. So, uh, una sa lahat, counted ba to na experiment or talagang ano, tingin nyo gagana to? Nung time, nung moment na yun ha, syempre. Nung, nung moment na yun, ano, napag-practicean talaga namin siya. Mm. So, hindi, hindi, siya, hindi siya kasali dun sa tawag, mm. parang tatawa, hindi siya tatawaging experiment. experiment ganun. Oo. Kasi pinag-practicean din namin siya ng one week noon. And nung MSC, pinractice din talaga namin siya eh. Mm-hmm. Hindi lang talaga nagkaroon ng opportunity na mapasok sa lineup. Yeah. So, nung nakita namin na parang, uy, Parang shoot dito, Chichi Golda, oh. ganun. Ayun, pinik. Oh, pinik. Pero hindi ah, uh, lang talaga ah, nag-work, no? Hindi uh, Sa, sa mga ganitong mga moments na parang, uh, ang pa, parang, masasabi mo ba na parang part siya ng pagkatalo? Parang ganun. Isa sa mga reason ba't siya, ba't kayo natalo doon sa series na yun? Parang ganun. Para sa akin, hindi. Kasi hmm. ano siya eh, team agreement siya. Kumbaga lahat kami nag-agree doon eh. Then, ayun, since na-practice namin siya, hindi siya, ano, Kumbaga, hindi sa chichi yung, hindi, hindi mapapoint out yung chichi na pick eh. Para sa akin yung kung paano namin in-execute yung game na yun. yun. Kaya ah, kami natalo. Okay. Okay. Oo. Sa, uh, okay. I, I think I understand that. Kasi parang, lahat, sabi mo ha, lahat naman kayo nag-agree. So, mm. big sabihin, may, may point siya. And everybody is G. Tapos yun lang, yun na talaga na-execute ng tama. Um, madali kasi ano eh. Uh, yung kayo as a team eh, no? Kahit naman nandun ako, ma- mahilig talaga kayo sa mga... Mm ah, ano yung term? Exotic. Exotic, exotic. pick. <laughs> Oo. Oh, kasi yung coach namin, si Coach Tony, tsaka si Coach Chase. Oh, Ay, exotic? <laughs> Hindi, so, joke <laughs> medyo, medyo, medyo, medyo. Parang ano, sobrang laki kasi ng tiwala nila sa amin, sa aming players. Mm. So, malakas din yung loob nila na ipatry sa amin yung mga iba't ibang hero sa loob mm. ng mga mm. practice namin. Tapos yun, nakakuha naman kami ng confidence dun sa specific na hero na yun. Kaya na-pick namin siya sa tournament. Oo, okay. So, uh, by the way, nanalo TL ngayon. Hindi, hindi, hindi nyo kailangan maging... ha? Savage? Yun lang. <laughs> Ang kati talaga ya. Ang kati mo talaga. Uh, oo. So, um, nabibigyan kayo ng confidence sa mga ganito. Dapat ba, pa, dapat ba magaling muna kayo as a team bago kayo mag-exotic na picks? Tingin mo? Dapat ba magaling muna kayo as a team? Oo, parang ganun ako tingin ko, bago gamitin yung exotic na hero na yon dapat na nabatak na siya ng player na yon bago siya i- apply sa mga sa mga official na mga scrim. Kumbaga, na-practice na siya sa RG games, ganun, sa mga rank game, bago siya gamitin sa scrim. So, doon talaga siya mag-start muna sa individual na practice. Then, syempre, hindi naman gagana yung mga ganong pick if hindi niya mapagana as a team. Mm. So, <clears throat> sa ano muna, RG muna so never kayong sinasabi mo ba hindi ka nag hindi mo gusto na nagpa-practice sa, ay nag-experiment sa screen para ganun na hindi mo pa nagamit at, at least para sa akin oo kasi parang ano siya eh parang parang waste of time siya ganun kasi mm. yung pagpa-practice ng isang hero pwede mo siya magawa sa mga rank game eh so mm. kumbaga sa scream ang pina-practice na doon is yung yung ano na, yung chemistry na, yung mga decision making. So, in order na ma-practice yun, dapat yung sarili mong hero parang kabisado mo na okay. ganun. Alright. So, sa mga sa hula mo dito sa timpla mo this first leg ng MPL MPLP season 16 kasi yun pa lang nangyari. Uh, this will be uploaded maybe <coughs> sorry. A month from now kasi papa subtitles pa and everything. Um, hula mo, hula mo lang sino ang grand finals Grand yung dalawang finals. team na nasa grand finals ngayong MPLPH season 16 base lang sa mga sa nadaanan mo dito sa first leg. Yan. Um, Aurora Gaming tsaka Twisted Minds with oh. Sensui. Oh. Bakit di, kasa- di kasama Onic? <laughs> Hindi. ano na, sa ano namin yun eh. Nasa sige, rules sige. namin yun eh. Okay, okay. Parang pag Bawal, bawal sa amin. Ah, kasi ah, sige, mamala, okay, okay, mamalasin daw. Okay, okay, okay, okay. okay. <laughs> sige, sige. Okay, noted 'yan. So, okay. Um, let's let's uh, talk about that. Um, yung sa Aurora, madali na siya explain kasi dominant talaga sila eh. Um, unahin ko muna dito yung sa Twisted Minds with Sensui. Kasi nilagyan mo dapat ano eh, meron kang ano eh. Correction pala. Eh. Um, kahit sino sa dalawang 'yan. Okay, sige. Sige, sige. Pero bakit Twisted Minds? Ano meron sa Um, unang-una ano, yung fact na galing silang MDL. So pagpasok nila ng MPL, napansin namin na ano, na parang kung paano sila sa scrim napapakita agad nila since wala silang kinakatakutan ganun. Mm. Parang wala kasi sila ibang pupuntahan kundi ano eh, kundi going up. Mm. So parang kada game nalalabas nila yung laro nila then grabe din kasi yung ano yung nabuong chemistry ng apat yung mm. dating MDL namin Onik. Wow. Yun silang apat. Kaya feeling ko kahit sino maglaro si MP or si Sensui feel ko both gagana naman dahil sa mm. chemistry ng apat and syempre ma- masama na yung pag-connect ng jungle sa kanila. I'm sorry. Tingin mo factor ngayon itong si ano, and si Sensui kasi Yati alam eh, may project next eh. Tapos malaking patch yun. Although wala nang masyadong magiging hero changes. Pero baka kasi magkaroon ng shift doon sa priority ng mga meta. Katulad niyan, utility jungler yung possible na ano na Apa. mangyari, di ba? Magiging factor kasi si Sensui doon para sa akin, malaking factor pa rin na andun si Sensui since ngayon nga, nagagamit yung UT Meta eh. Paano pa mm. sa mga next na patches? So, oh. parang isa din kasi sa mga kinagandaan sa paggamit niya ng UT yung ano eh. Parang kabisado na talaga niya yung paggawa ng mga decision making niya. Mm. Lalo sa mga Lord Dances since UT talaga siya dati pa. Yeah. And you would say na uh, mahirap gawin yun na maging specialist ng utility. Ganun. Para sa akin, achievable siya like pag binatak mo talaga ganun. Mm. Kasi alam mo king yung ano eh, merong time na nung MSC, nagbabasa tayo mga comments. And obviously, mga viewers natin, hindi naman sila ganun kala, kataas yung information nila about sa nangyayari sa team. Pero isang bagay na sinasabi sa mismong Onika is yung weakness dun sa utility jungler. Kasi stats pag tinignan mo yung win-loss puro, record. Puro assassin yung panalo. Oo, pasa, panalo sa assassin. Tapos, uh, may panalo din naman sa utility, pero mahaba yung laro or parang hindi siya na... And then when you're up against the top teams, yun yung nangyayari. And um, from outside looking in, madaling sabihin na, syempre, ikaw yung naglalaro eh. Uh-huh. <laughs> so, sige ko, parang ang summary or ang synopsis ng mga tao. Assassin only. Ganun. Assassin only, uh-huh. si King Kong. Ayan. So, um, I wonder what you feel about that. Lalo na kasi ngayon, kailangan magaling ka mag-utility. What I feel about that? Mm. Sa, sa akin kasi di talaga ako mahilig sa ano eh. Magbasa ng mga, yung mga comments, comments sa ano, uh, social media. Pero ano, masabi ko lang ano, um, pinapractice namin yung utility mm. and siguro ano, ina-abuse lang namin na tuwing may assassin, edi mag-assassin kami, ganun. Oo. Uh, it's just as simple as that. Mm. Ma- dahil na- <laughs> na-open kasi lance ako pag nilance ako. Ah. Parang ganun. Simple lang. Okay, okay, okay. Um, meron ako narinig na um, interview from another another good jungler din siya. Hindi ko na reveal ko sino. Pero sabi niya is, um, ang pagiging utility jungler at assassin jungler, hindi lang sa jungler ang adjustment. And hmm, most tama, importantly, um, naniniwala din naman ako dito. Ang sabi niya is, dapat buong team yung marunong mag-assassin jungler at mag-adjust kayo. Which I definitely agree kasi kahit naman sa mga cast namin, ganun ko tinitingnan yung hero mastery. Mm. Let's say, ano, uh, how do you play uh, Moskov, kunwari. Hindi naman si Moskov lang yung dapat mm. marunong mag-Moskov, pati buong team yun. Mm. Nag-clear kayo, nag-control kayo mapa. At sobrang applicable siya sa side ng utility jungler mm, versus kasi, assassin. Apat, so, apat kasi nagalaw doon. Uh, ah, ayun, um, ano, agree ka ba doon na kailangan as a team marunong kayo? Mag, 100% ano? Mm. agree. Mm. Kasi sobrang, sobrang laki talaga ng difference ng magiging galaw nung tatlo mong kakampi sa ano eh, sa turtle side eh, which is yung mm. dalawa sa mid, then yung sa XP lane. Parang ano kasi sila eh, parang space creator sila pag pag assassin ka. Then mm-hmm. pag UT, magshi-shift yung playstyle nila sa ano, sa sila yung, ako yung gagawa ng space para sa kanila, ganun. Mm-mm. Ayun, ganun yung mga naging difference. Yeah. At well, di mo naman kailangan explain masyado kasi depende na rin sa team eh. Meron din mm. ibang approach ng utility. Mm. Kunwari, may mga util na team tapos mag-ano pa rin sila, sustain XP. Mm. Which is, di ba, hindi naman usually mm. nangyari. Usually damage XP mm. ka na. Pag naka-UT. Pag naka-UT. Pero depende na rin yan sa team. Okay. At uh, dito sa Twisted Minds, ang nakakabaliw is na gagawa, nagawa nila yun ng mabilis. Lalo na nung sa laban sa inyo. Kasi biglaan yun eh. Yung mm. ano, yung kay Sensui, di ba? Pero naka-adjust pa rin. Siguro, laking bagay na rin siguro yung chemistry doon. No? Mm. Okay. Now, you mentioned as well, Aurora. Anong, anong meron sa Aurora? Bakit sila yung napili mo na para mag-grand finals? Instead of liquid, ah, kasi liquid. Imagine mo, uh, uh, yun, yung pinili mo ay Aurora instead of liquid. Yeah. Mm. Kasi ano, um, <clears throat> unang reason muna is yung ano, yung pagpasok ni Light sa Aurora. Okay. Parang ano, um, parang hindi nawala si Reyna J ganon. Then, mm-hmm. siguro isa rin sa mga kinagandaan na pagpasok niya, ano, tingin ko kay Light parang isa siya sa mga nagpapatakbo ng ano ng discipline sa game then ayun yung game mm. icon niya tapos nakapag-connect agad siya kay ano eh sa mga kampi niya eh. Mm-mm. Tapos ayun sa chemistry pa rin na nabuo nila na magkakasama. Yeah. Uh, how what do you think about yung ano uh, drafting ng Rora? Kasi nanin ano ka parang sa kanila ako pinaka na-impress na drafting kasi mahilig ako sa mga draft na ano eh. Alam mo yung simple lang. <laughs> Ano. basic basic lang. oh, parang ang bakit kasi kasi mga makatapag sinabi natin basic basic nababaliw eh. Parang kala niyo nang, nang babash eh. Pero ano siya eh, parang kung ano yung pinaka madali execute Parang ganun. Hindi naman, di madali eh. Parang more like a, um, di mo kailangang maging flashy. Mm. Parang ganun. So, ayun. Whereas kayo, di ba, may mga quote-unquote exotic pics, di ba? Parang ganun. Which is napapagana naman minsan. Mm. Katulad ng Brody kanina. Ngayon, going back dito sa Aurora, tingin mo ba yung drafting nila and then naging factor sa success nila ngayon? Uh, tingin ko naman Oo, may may onting factor yung draft nila na ganun. Mm. Kasi yun yung mga ano eh. Yun yung mga sobrang na master na talaga nila. Mm. Kasi but but mo spamin kung ano, di ba? Mm. Kung hindi mo naman gamay. So kaya yun siguro kaya minsan umuulit lang din yung mga picks nila kasi sobrang confident nila na sobrang dali i-pull off para sa kanila yun since napagandaan talaga nila yung mga ganun. Ah, so more of ano siya, understand. Hindi siya about mala, hindi siya about dun sa draft, pero dun sa understanding mm. nung paano execute mm. yung laro. Okay. Very good. <clears throat> Kayo tingin mo as a team itong season 16 kasi uh, ah, na, nata, natalo kayo sa Aurora at sa Twisted, Twisted. lang. Anong ano ang grading mo, kung midterm to sa ONIC, midterm examination sa ONIC, ano ang rating mo sa performance nyo as a team? 1 to 10? Uh, 1 to, uh, up to 100. Up to 100. Ano. Um, uh-huh. para sa akin, 80. 80? Ah, mataas na rin. Mataas na rin. Mataas pero na rin. mataas rin yung 20% na kulang na yun. Okay. Sa, meron ba tayong konting preview mula sa'yo? Sa tingin mo, ano yung 20% na yun na kailangan nyo improve? Yung 20% na yun para sa akin is yung unang-una disiplina sa game. Mm-hmm. Then, yung decision makings namin as a team. As a team. May times na, na gumugulo or hindi sobrang firm. Mm-hmm. Kaya yun, feel ko kaya naman siya masolusyonan sa practice. Okay. Okay, yan. Um, konting catch-up lang, syempre, dun sa current na season 16. Pero ngayon, kilalanin na natin lalo si Mr. King Kong. San ka ba, san ka ba napulot <laughs> ng Z4? ng Z4. <laughs> Z4 nga ba una? Unang amateur team ko na nag-bootcamp. Yes. Z4. Actually, pangalawa. Kasi yung first na bootcamp ko, ano lang siya eh. Yun yung season na may qualifiers pa yung MPL. Yun yung nag-top 16 kami eh, sa BSE. Oy, <laughs> di ko to, di ko to alam ha. Ah. Linaglag kami ng ano, ng Archangel. So matagal ka na pala nag-ML, Ah. na nagta-attempt. Ilan taon ka nun? Wait um, season? first season. Anong season yung may qualifiers? Pa season 6 ba? Hindi, mula 1. 1 hanggang... Hindi, last, yung last na may quali- yung last na qualifiers. 7 no, yun. Ayun, se- yun season 7. 7. 7 meron. So, playbook yung ano eh. Oh, baka, yung playbook yung naglalag sa inyo? O Arch- Archangel, Archangel. Sila is... So, sila, sila Escalera. Sila Escalera. Ah, oh, sila Escalera. Jojo. So, nasa ano lang siguro nun? 13 or 14. Oh, grabe. Sino yung mga kakampi mo nun? Sila ano kampi ko nun eh sila KSNY, sila Kevsh. Yung anong team niya sa MDL Kevsh. ngayon? Ha? Kevsh God? Kevsh God. Uh. Ah. Sika, Sika, Sika. Sika. Nasa MDL siya ngayon. Tapos, yung iba mga nagbumalik ata sa school, eh, sila Granzu, sila... Ah, yun parang kilala ko yung Si Prince di umabot ng qualifiers nun. Yun yung, pumasok si Prince, nakakampi ko si Prince doon. Ah, uh, okay. Pero after na siya ng qualifiers, so parang ang malas pa ng pagpasok ni Prince Hamlin kasi tumagal lang ata siya ng ano ng one or two months tapos nag-disband na <laughs> Oo. Tapos yun, next nun, Z4 na yun. Next nun, isang amateur team pa pero hindi pa siya parang fully committed na amateur team kasi hindi pa nag-bootcamp nun. So parang mga minor tournaments lang mga sinasalian namin. Then, mm. umabot sa, yun, Z4, bootcamp na. Tapos, Mm-mm. Buti, tryouts. Okay. Saan ka natuto? Ano yung esports background mo? May mga players kasi na galing sa ibang game tapos eh kayo mga bata galing talaga rekta ano kayo mobile Mobile Legends. Rekta Mobile Legends mm. din ako. Ah. Like so, first MOBA game ko siya. Mm. Sa, ano to, parang yun lang din, parang nagkataon lang na nakita mo yung laro, tapos may ganun lang. Nakuwento ko na yung story na yun eh. Nag-start siya sa ano, sa pinsan ko na na lagi kong kalaro ever ah. since tapos nakahanap siya ng laro. Ano yun eh, parang before magkaroon ng pandemic. Okay. Okay. Yung kuya nung pinsan ko na yon, mahilig siya mag... Pwede ba yun? Yung league? Oo oh, naman, pwede kahit anong dito. Oh, pwede siya mag-league. <laughs> so, uh-huh. parang nakita niya yung app na yon, sabi niya parang... Parang ano daw siya, parang league daw na nasa mobile, so subukan daw namin. Uh-huh. Tapos ah. inaya ako nung pinsan ko na yon. Tapos ayun. Okay, okay. Pero natigil pa ako mag-ML noon kasi nag-start yun, di ba, before pandemic. Uh-huh. So, before pandemic, ano, pampalipas oras ko lang siya tuwing free time. Mm-hmm. Pero batak pa rin ako nun. Yun yung 1-2-2 pa na meta. Okay. Then, sobrang, sobrang malas ko. Hindi ko alam kung malas or destiny kasi before pandemic na yon nas, nung time na batak ako, nasira yung phone ko. <laughs> ah, putik. Tapos nag, nakahiram lang ako nung ano, nakalagitnaan na ng pandemic. Doon ah. doon lang ulit ako na pag start magbatak. Then, Mm-mm. ilang, one, after one year siguro, doon ako nagkaroon ng amateur team. Mm na, namaisip ko kasi parang sa mga kayo mga bata, lalo 13, 12 years old kayo nun, tapos 13 ka kasama sa isang team, paano mo nalaman or kailan mo nalaman na magaling ako maglaro? Kasi ka, pag uh, nagka-qualifier ka, dapat ano eh, nasa taas ka man lang. Hindi siya stars lang eh. I mean, obviously, mm. lalakas ka dahil sa stars. Pero, iba pa rin talaga yung pang ibang galawan eh. So, mm. kailan mo na lang nasabi yun sa sarili mo na parang, I'm gonna make it? sobrang ano ko kasi, parang sobrang confident ko dati nung ano pa lang. Nung bago pa ako masiraan ng phone. Kahit na pampalipas oras ko lang yung game, parang mm. may yabang sa katawan ko kasi eh. ah, noon <laughs> eh. parang, okay, okay. parang mindset ko na ano, na if ever man na tumuloy ako sa laro na to, Mm-mm. parang kaya ko makipagsabayan, ganun. Ayun okay. yung naisip ko. Kaya nung time na nag-pandemic, tapos, eh di ba, nagbaba, parang varsity, varsity ako dati bago mag-pandemic. Ah. So, Panis. Basketball, so, <laughs> basketball. Basketball, basketball. Oo. So, nung pandemic, bawal lumabas. Eh, strict din sa akin yung parents ko, so di rin ako mag makapag-basketball. Mm. So, naisip ko, mag- maglaro na lang ulit ng ML, manghiram ng phone. Okay, okay. Tas, confident ako na kaya kong bumalik sa laro. Ganun. It's uh, noticeable sa lahat ng mga na-interview ko ng mga jungler, especially mga highly mechanical, mechanically skilled, competitive. Ma- laging, ano eh, laging merong pinanggalingan na laro man yan or ibang video game. Mm. Katulad mo, nag-varsity. So, would you say na yung competitive spirit mo slash yabang slash ego or whatever that is, mabilis mo siyang na-transfer sa mundo ng Mobile Legends? Para sa akin, nung moment pa lang na nag ayun yung before pandemic ay hindi iba iba pa kasi yun eh Mm-mm. nung ano siya nung nakahiram ako ng phone, nung moment pa lang na yun, parang naisip ko na agad na ano, na, uy, pag, paghihirapan ko to, kaya ko to eh. Kaya ko may pagsabayan eh, parang gano'n. <laughs> Ah, maganda mindset yun daw. Kasi, di ka, ikaw yung mga tipo ang di ka, ano no, ayaw mo nagsasayang ng oras. Mm. <laughs> mga ganun. <laughs> pag, kung mga, pag in-start mo, you're gonna be good at it. Parang um. ganun. Very good. Ngayon, Z4, ah, sino na-discover sa'yo doon sa ano? Sa Z4. Paano, sino kumuha sa'yo dun? Sa Z4 yung nag-chat sa akin si ano eh. Si... King Wait, Cosmos. Putik, wag niya. Si Hito. Alam ko chinat ako ni Hito doon kasi ako dapat siya dapat yung isa sa, no isa way! sa mga magiging kakampi ko. no way! <laughs> No si way! Dapat. So chinat ako ni Hito, if G daw ba ako, edi eh since gusto ko rin ano nun, mag-explore, gusto kong mas matuto pa ng matuto, nag-yes agad ako. Hito na naman! Bida yan, Paps. Iba, iba ka talaga, Hito. <laughs> iba. Okay, so, naging kakampi mo nga talaga si Hito. Hindi. Hindi. Okay. Kasi na-roster ata siya sa ano nun eh, sa Omega. Okay, if okay. di ako nagkakamali. Oo, oo. Pero kasi din, ano din siya, eh, frequent collaborator mm. naman to ni Zapno eh. So, nagkakasabay naman sila. Okay. So, uh, Z4, kung di ako nagkamali, nagbata kayo sa mga online tournament, mga mm. Just ML, mga Juicy, ganyan. Um, Tambay TV. Hindi na ata umabot oh, sa Tambay TV yung Z4. Oo. Pero pero ganun. Tapos may mga may mga success ba kayo na abot doon? Mga, nag, may mga championship ba kayo mga ganun? Ah, yung mga memorable para sa akin. Mm, as C4. Yung Juicy Legends. Mm. Hindi ko alam kung anong mismong term dun sa Juicy Legends tournament na yun, pero Juicy Legends. Mm, okay, okay. Tapos uh, nakuha na kayo ay, doon na. Uh, ah, doon ka na discover ng TNC. Nag-tryout ako. <coughs> ah, nagpa-open tryout sila mm. which was season 11. 11. Ayan. At natanggap ka na alongside, oh, ikaw lang ba? Sino ba kasabay mo nun? Wala ako kasabay nun. Ikaw lang talaga. Mm. Okay. So, ang naalala ko kay King Kong ay ang kanyang Martis. Noong time na yan. Martis? Hindi ka ba nag-Martis? Parang one No season 11. Season 11. Ah, oo, oh, nag-Martis kami oh. nun. Yun yung UT namin nun eh, <laughs> oh, Martis. Kasi, ah, uh, na, ang usap-usapan, siyempre may mga scouting report din eh. Ang alam talaga kay King Kong, assassin main talaga. ba diba? Pero nung season 11, obviously, ano yan, ah, uh, util meta yan eh. Mm, season 11. Yung mga, may mga Karina pa. Oo, Karina. So, meron isang beses na nag-assassin ka. Naalala ko yun eh, kasi nag, habang nagkaka, syempre, pag may kakaibang pick, ano sa amin yun? Uh, wow. Wow. Oh, wow. Meron daw. Tapos, dominant ka nun eh, nung game na yun. Kung, uh, ah, basta meron kong isang assassin na nilaro. Lance. Kalaban, kalaban Echo. Oh, yun. yun ang ano. Yun ang pinaka-top talaga. Uh. Masasabi ko. Yung Lance mo talaga nun. Yun yung sabi ko, may pupuntahan tong ano to. May <laughs> future ka. may future ka. Pero ano pa nun eh, no? Parang low-key-low-key ka pa nun eh, noong mga time ng season 11. Mm, low-key. Shy type kasi ako, shy. On some <laughs> nonchalant. Hay <laughs> nako. Pero kasi kami mo si Innocent, di ba? Mm, Innocent. Si innocent. Hanggang, hanggang season 12. Si Jesu. Goyo, Bentings. Si Goyo. At si Bentings. Mm. Sabi, sabi na natin, eh, accept natin yan. Sige, shy type ka, King Kong. Pero if, ano kayo nun eh? Nag-trending kayo dahil sa inyong mga malupit ang... Kaldagan. Kaldagan portion. Siyempre. Oo. Oh, ah... Uh, That, kukwento mo naman sa amin yung first run mo, rookie run mo, season 11 hanggang season 12 syempre. Um, ano yung atmosphere doon sa TNC? Especially kasi struggle kayo ng mga time na yun. At kayong mga kids, gusto nyo namang i-prove eh, yung kung ano meron kayo. Um, yung unang pinaka nagustuhan ko is yung yung feeling na yung surroundings mo parang lahat willing matuto ganun. Mm-hmm. Lalo na nung season 11, yung pinaka-first season ko talaga. Since ano kami noon eh, 10 man ata kami noon. Correct. Kasi dalawang Coach team kami noon, di ba? <laughs> Coach Wright at si Coach Leaf. Uh, Uh, yung feeling na lahat willing matuto. So, na- nakakagana din na magsipag talaga nung time na yun. Uh, at balita ko din eh, despite the struggles, eh, supportive pa rin talaga mm. Ah, yung, uh, yung TNC. Kasi hanggang ngayon, di ba, tropa mo sila uh, yung mga Ignacio, di ba? Mm. Si, si, uh, Sila Coach Jem. Coach Jem. Napaka, napakabait naman kasi din na tao yun eh. Ngayon, hanggang Grabe ngayon ba, bait oh, goods pa kayo nila innocent. Goods na. Goods pa rin kami. Oo. Ano Kasi lang, Si, hanggang ngayon si Ben, di ba? kamustahan lang. Si, hmm. si Ben, ah, napapadala sa mga chat. Oo. Ayan. So, noon time ba na yun, na, syempre, na, losing streak eh. So, ma- medyo masakit talaga. Tapos may kamalasan pa kayo nun, yung kay Cram. Mm, Di hmm. ba? Hmm, season 11 hindi ka ba nalungkot para sa career mo na parang, hindi ka ba na-frustrate na parang, ano ba yan? Ba't naman ganito? Awit. Salam. Ganun. <laughs> Nung season 11 tsaka 12, hindi ako, hindi ako sobrang na ano nun eh. Siguro dahil ano, parang, hindi ako, parang hindi ako aware kung nasan ako ganun. Mm. Kaya, hindi sobrang naging masakit para sa akin. Kumbaga, nag-sink in lang lahat sa akin nung season 13 eh para mas masakit pa yung natalo ng first round sa playoffs kaysa sa, kaysa sa back-to-back na top 8. Wow. Di, And, kasi, by the way, season 13 kasi nasa Onic, na po. Si, unang pasok. Oo. And why would you say that, why would, why did, what do you think na naram, yun yung naramdaman mo ng time na yun? Na ba, bakit mas masakit siya? Um, mas masakit siya nung season 13 kasi siguro ano, um, nabanggit ko nga kanina parang nung first two seasons ko, parang hindi ako fully aware sa kunasan nasan ako, ganun. Tapos, na-realize ko siya noong season 13. Then, mataas yung hopes ko nun na ah. ka, yung ka, kaya, kaya namin, ganun. Mm-hmm. Gawa nung, ano, nag, parang maganda yung naging run namin ng first half ng regular Correct. season noon eh. Kaya, mm-hmm. tumaas yung hopes ko talaga noon. Okay. Um, let's get into that in, in a short while. Kasi, si, uh, si King Kong, um, nung bago mag-season 13, nagkakaroon na nga ng usap-usapan na mayroong binubuong matindi dito sa side ng, mm-hmm. ng Onic. Um, anytime naman na mababanggit si Kelra, automatic ang assumption dyan is this will be a super team. Para ganun eh. Kasi Kelra, Kelra is mm. Kelra. King Kong, um, alam ng lahat na magaling at may promise, may potential. Uh, sophomore pa nung time na yon So parang kahit naman natatalent TNC, maganda performance King Kong, especially kapag assassin. Mm. Pero syempre, ang iniisip ng mga tao, dapat yon ay uh, dapat yon ay uh, pag, pag utility yung kukunin mo na jungler mm. nun. So, yun yung pinagagawa ng mga assassin, hindi masyadong pinagagawa ng mga time na 'yon. So, ang alam lang ng mundo kay King Kong is camera ready. Wow! Pwede pang, pwedeng ano, <laughs> kumbaga, sa marketing, pwedeng ibenta. At the same time, eh, magaling naman laro, may promise. So, pwedeng pag-investan. 'Yon, yun lang. Did you feel na ikaw ay isang high value na trade nun sa Onic? Naramdaman mo ba na parang isa akong pang super team ako, superstar ako dito? Um, unang-unang na feel ko nun ano eh, um, sobrang proud sa sarili ko. Mm-hmm. Kasi kahit papano, kahit na yung back-to-back -to -back top 8, kahit na ganun, um, parang nakuha pa rin ako sa ibang team, which is gusto ko rin mag-explore nun eh. Nakwento ko yun kay Laben eh. Parang bago ako magpaalam sa mga boss namin nun sa TNC, sinabi ko muna kay Ben yun. Parang gusto ko mag-explore ganun para sa growth ko. Yun. <clears throat> Tapos nung, ayun, nung kinawa na, nung season 13, ang na-feel ko bukod sa naging proud, ano, um, syempre dinaan ko na sa ano eh, sa yabang or sa confidence <laughs> ah, eh. Ah, ah, Kasi para sa akin nakakatulong talaga yung ganun na vibe eh. Kumbaga, mm-hmm. uy, kinuha, kuno, kinuha ko neto. Mm-hmm. Deserve ko rin naman yan eh. Parang ganun. Mm, okay, Kasi okay, iba okay. talaga yung natutulong ng, ano, eh, ng confidence pagdating sa mga gantong bagay, lalo na sa pagka-compete. Mm-hmm. Sobrang nakatulong siya lalo na sa mga ano, sa mga paggawa ng progress ng improvements yon Okay, okay. Kasi pag wala kang confidence, paano ka harap sa mga tao na mm. ano, na parang yung yeah. alam mong may gagawin ka talaga, ganun. Mm. So, to summarize what you said, hindi siya, hindi mo, ang mas na feel mo na par na na feel mo lang na parang may mataas tumaas yung value mo, mm. na matas yung tingin ng tao sa iyo parang ganun. Na feel ko rin siya. Yeah. Uh, okay. Pero mas magan mas malaki yung effect niya sa iyo more than yung mm. yung mismong trade parang mm. ganun. Kasi the what I gather from what you said King parang nung may nag-offer sa iyo ng ganto, parang doon mo lang na-realize na parang, ay, doon mo nasabi sa sarili mo na, uh, ganito pala ako, mm. mataas pala tingin sa akin, mm. sige, gagalingan ko pala lalo. Parang ganyan. Mas naging confident ako nun na ano eh, na yeah. may nakaka-appreciate pala sa akin, edi eh parang mas sisipagan pa ganun. Yeah. And, and this is not not saying na hindi ka naman na-appreciate mm. ng TNC. It's just that, somebody else was uh, willing na parang gano'n. Yung, ah. yung fact lang na may uh, nag-offer. I mean, uh, may, may ibang naka-appreciate sa akin. Ganun. Uh, Hindi lang yung mga nakakita sa loob, which is yung TNC. Yun. Oo. Wow, that's good. At ang ano yung selling point sa'yo nun nung bakit mo tinanggap yung yung uh, offer? And uh, yung offer um una talaga nag-offer sa akin bago mag season 13 is yung ano yung RRQ. <laughs> Uy! Uh, ah, RRQ na season 13. RRQ, as in, uh, Indo. RRQ Indo. Uy. Tapos... Clip that. <laughs> pinag-isipan ko ng mabuti yun eh. Uh-oh. Kasi nung chinat ko ng RRQ, player, isang player ng RRQ tsaka yung isang Mm-mm. parang team manager ata. Mm-mm. Parang sure na, sabi ko sa parents ko nun, Uy, pa, me, gusto, gusto, gusto ko dito. Sure, sure na ako dito. Mm-hmm. Tapos, Ah, parang ano pa kasi. <laughs> Tapos ano pa, um, parang ano kasi siya, naisip ko nun, parang first na import ng RRQ. Mm. If ever. So, malaking big deal, big deal. Mm. Hindi lang sa hindi lang sa team, sa ano pa, parang sa sa name ko pa mismo. Hmm. Tapos makalipas ata ang one week, isang linggo after ng offer na yon, bigla nag-chat si Boss A. Okay, Onyx, syempre. 13. Mm-hmm. Tapos, ayun, usap-usap kami. Nabanggit ko na may offer din yung RRQ mm. ganun. So, ang nangyari kasi nun, nung nalaman nila na kinukuha rin ako ng RRQ, ano, um, parang kung ano yung offer ng RRQ, parang masigitan ng Onic, ganun. Damn! Kasi ay- ayaw, ayaw din nila ng ano eh. Damn! Trip-trip <laughs> lang isa sa mga dahilan doon, trip-trip lang din. So, no, sige. Pero ang, ko, ang pinaka, story. Ah. ang pinaka nag, ah, alam mo yun. <laughs> ang, yan yung part na yun, yung ah, part lang na yun. Ah. Ang, ang pinaka nagpayas pa rin sa akin is yung ano, ano, Philippines. Oo. Uh, alam, sa, sa Pilipinas. Sa Pilipinas. No, no, mga time na to ba, alam mo yung potential ng magiging kampi mo? Because season 12 Onic was mainly mga mga RRs, hindi, uh, anarchy people. Mm. Sila friends. Sila friends. Yan ano din naman, um, uh, task Siyem- potential. Siyempre, mas ginanaan ako nung binanggit na ano, kasama niya si Kelra, gano'n. Sure. okay, okay, okay. Kasi uh, nung time na yun, ano eh, di ba galing ako Z4, so pinapanood namin yung Omega nun. Sobrang nabilib din talaga ako kay Kelra nung mga mm, time na yun eh. So parang, ah, sa, sa paningin ko, since Z4 pa lang kami nun, parang idol din talaga siya kasi sobrang sobrang lupit din niya talaga sa game eh. Okay. Kaya mataas din yung respect ko sa kanya, lalo na nung ano, nung, nung nag-uusap pala kami ni Boss A. Yeah. At uh, yun na nga, um, this was um, December, bandang December nangyari tong trade na to. At, November, December. Mga ganun. Mm. Na um, pagkakaalala ko uh, around that time was training for MPLI as mm. well as uh, ah, M6. Mm. So, nung kumalat na sa mundo ng screams, at ng mga chika-chika sa ano sa, sa esports kasi bandang ano yun ah MC, uh, M5 M5 M5 oh dito sa Pilipinas ayun na nag-usap-usap na at ang mga tao syempre ano to wow ito na super team ang binuo ng <laughs> Onic uh, ah, and then um, nagulat lang din dun sa mga ano eh, kasi parang ano eh um, magugulat ka dun sa mga dinagdag pa sa inyo kasi si si Escalera, wala <coughs> doon naman si Escalera mm. na si si Friends. Gem. At alam na, ah, ay, oo nga, no, mm, si... Gem. Explain Pero alam namin. ko kasi seryo, ang alam ko na doon si Noe. Ano ba si Noe? O wala na? Omega na ata si Noe noon eh. Na-trade na. Na-trade. O umalis, wala na siya. Wala na siya sa Onic mismo. Mm, wala na siya sa Onic mismo. Oh, Hindi so, ko siya naabutan. Oh. So parang syempre, uh, everybody's very excited. Mm. Tapos meron pa kayong trip sa ano nun eh, sa hindi tayo nakita nun eh sa Ilo Cos vegan. S- vegan, vegan, vegan. Vegan, 'di ba? Tinatago pa kayo dun eh. <laughs> Kasi hindi pa na-ready. Lalo na si Kelra noon. Ah, si Kelra. Ah. Uh-huh. <laughs> Tinatago talaga sila nun. Tinatago talaga. So, iba yung nag, si Hito yung naglaro noon eh. <laughs> Naalala ko. Tapos, ang dami, at hindi lang kayo yung kinuha. Um, natbalitaan din si uh, Coach Tony. Mm Nandun eh, na rin si Eto ah, Max, uh, Eto Max at Coach Bam. Coach Bam. Ayan. So, nabuo na yan. So, nung pagkabuo nyo as a team, nung nandun ka na, naglalaro ka na, naramdaman mo na ba this time na, oh my God, super team na to? um, o, nung time na yun, um, nung time na yun, feeling ko, ano, medyo nag-agree ako dun sa super team na yon na medyo hindi. So parang 50-50. Mm-mm. Kasi pag fully nag-agree ako dun sa ano, sa sa mga sinasabi na ganun, parang ano eh, parang parang wala na akong matitignan na mali, ganun. So 50-50 pa rin siya kasi mm. once na wala kang nakikitang mali, parang ano eh, ah. parang hindi ka na mag improve ganun. So yung 50% na yon ano lang yun, pure confidence <laughs> lang yun. Yeah. Kasi kung titignan lahat naman kami ano eh, kahit natawagin super team lahat kami parang walang naging achievement ganun. Except kay Kelra. Except kay Kelra. Uh, ah, right. Kaya ayun, confidence tapos yung isa naman yung willingness na mag-improve yeah. as a team. Now, uh, when you um, teamed up with Kelra and um, siya yung pinakaunang player na masasabi mo meron na talagang achievement. Mm. Kasi when you were in TNC, yung mga players na naging kakampi mo doon, hindi rin naman ganun kataas yung mga achievements na mm. nakuha. Uh, in fact, na sa losing, uh, 'di ba? Losing streak nga sila. Tapos pagdating mo doon sa Onic, um nandiyan si Coach Why Not, more established, madami ng experience. Eto Max, yan is kung uh, talking about achievements, nandiyan si Eto Max. Um, Super Friends is a veteran. Tapos, uh, well, hindi pa veteran ng time mm. na yun, pero parang ganun na rin. And eh na nga si Kelra, how did it feel from you na parang this is your third year, technically nasa bagito ka pa rin. Mm. Ano paramdam na may mga kasamang mga may achievements na? Um, sa feeling, um, syempre nakakatuwa na parang may mga tao sa paligid mo na experience na tapos may mga na-achieve na in, com- in comparison sa sarili ko na ano, mm. na literal na experience lang sa ano, sa paglalaro sa ano, sa MPL ganun. Mm. Ang ang pinaka ang pinaka nakakatuwa doon ano, madami akong natutunan sa kanila. Hindi lang inside the game pati outside the game eh. Lalo na pagdating sa sa mental health, lalo na habang <laughs> habang Biglang naglalaro. Mental health, okay. Kasi ano eh, kasi may mga may mga tao na ano eh na in, kahit in game parang naapektuhan yung sa ano dito. Okay. Sa utak. Pa- bigyan, bigyan mo ako ng ano, quick na example. Wag, kahit you don't have to name names, pero parang anong What do you mean by mental health at naapektuhan sa, sa utak mo? Yun? Uh, ang minimin ko doon is yung sa ano, kunwari, as a, tor- as a tournament, mm-hmm. then parang down kayo, lugi kayo sa, lugi kayo sa game. Yung parang ano lang, yung, yung positiveness lang sa game na <laughs> parang kahit anong, kahit anong mangyari, hanggat hindi pa rin na-end, hindi pa rin tapos yung game. Mm-hmm. So hanggat di basag yung base, hindi pa rin tapos. Tapos, ano lang, parang i-clear lang yung minds lagi yung naglalaro. Mga, okay. mga ganong bagay. mm Yung balita ko dito sa uh, unang iteration ng Onic, talagang you guys are very active. Uh, uh, naalala ko no season 13, in-interview ko si uh, Eto Max, sila, sila Jojo ang description nila sa inyo, dahil win streak ang uh, um, Onyx kasi nun guys. In fact, top 1. Para 7-0 nga ata kayo nun eh, hmm. or something like that. Eh. Nag-win streak kami ng 6 or, uh, oh, or 7. Ay, hindi, natalo kayo isa. Tapos, ah. dire-diretso ah. afterwards. Parang yung Aurora ngayon. Mm. Tapos, yung mga wins nyo, pre, dominant. As in, mm. wala talagang <laughs> nakakadikit. talagang one-sided. Uh-huh. Ah. ER lot. Um, Nag-assassin ka ba nun? Puro oh. ang nga. Puro UT, UT nga ako <laughs> Fredrin, no? Diba? Uh, Fredrin. Mga Fredrin Akay. Oo, oh, mga uh, ganun. Pero, obviously, malakas pa rin ang impact. At nagbago mm. talaga yung rumor. Uh, ah, I think, ito na rin yung malaking bagay kapag naturuan ka na nila, why not nila ito, Max, mm. di ba? Siyempre, mga kampi mo. Ngayon, ang sabi is, sobrang obsessed nyo sa MLBB noong time yun, sa, M- sa ML. Sobra. Bawat segundo or ng minuto na nag-spend kayo doon mismo, ano kayo, nag-uusap kayo about ML. ML. Ganun ka ba nun before ka pumasok sa Onic? Tapos parang, uy, ang saya naman, mayroong mga ganito rin. Eh, sige nga, sama na ako, parang ganun. Or hindi, obsessed ka lang sa pagpindot. Parang <laughs> Par magkaiba yung way ng ano eh, ng parang yung way ng pag-improve namin. Siguro ah. yung diff, yung yung naging parang ganap na yon yung pagiging obsessed sa ML, yung mm. every time na mag-uusap tungkol sa ML, ganun. Oo. Siguro yung sa akin lang dati, difference lang ano, hindi ko siya nadadaan sa usap, ganun. Kumbaga, ah. nadadaan ko lang siya sa, lur- sa laro lang talaga. So, sa, ayun, sa pindot. So, ang kinagandahan naman nun, nung season 13 is naiintindihan mo yung perspective ng ibang tao pagdating sa game. Lalo na kaming lima, na kapag usap kami nun. So, bawat isa sa amin nagkakaintindihan sa uh-huh. game. Yun. At uh, masasabi bang nadamay ka din sa nila sa sobrang Sobra. Sobrang oh. nadamay ako sa ganun nila. Oh. At, yun yung, Malaki uh, yung naging impact sa akin. Yeah. And um, season 13 was also the time where there were uh, experimental things that uh, ginawa din ng Onic like uh, you went um, you went training ng uh, ng intense na parang you went outside your boot camp or something like that uh, um, heading into the playoffs. Parang na-patch din kayo, na, na na yata kayo ng patch eh, di ba? Para may patch in the middle, tapos parang doon kayo nag-struggle. May, may hinalala akong ganun eh. Na, kasi ko alalahanin. Bigla kayong tuloy-tuloy yung pagkatalo. Kasi alam ko na nerf yung, di ba sobrang lakas nung, ay hindi, na-abuse nyo yung Louis tsaka Arlot. Then biglang nagkaroon. Ah, may Joy Nolan nga pala noon. Oo, oh, oh, yun, tama. Tapos na, oh. ban, na nerf yung Nolan na malupit. Oh, tapos hindi na siya hindi na siya kailangan i-ban Ban, Oo, oh. oh, parang ganun. Oh. Kaya pala puro UT kami noon kasi OP yung Nolan tsaka Joy noong time na yun. Tapos oh. hindi ino-open sa amin. Yun, yun, Siguro yun. dahil doon. Oo. <coughs> sa mga bagay doon. Um, what do you think happened nung season 30? Kasi despite naman na nagkaroon kayo ng losing streak after mm. nung win nyo, nandun pa rin kayo sa playoffs. Nakaabang nga kayo noon eh. uh Tapos, ang pagkakaalala ko noon, lagi ka nakaling, di ba, no playoffs? Mm, one game. One game pala league. lagi, sorry. Oh. <laughs> Wrong information. Pero kasi ginamit Ay, oh, one game lang. Tama. One nung game before playoffs kasi, ayun, yun din pala yung nabuff yung Ling. Mm-mm. Twice ata namin nagamit nung regular season yung Ling Yun. bago mag-playoffs yun. Oo. Tapos Nova, Sele- Selena, di ba si ano nun? Selena. Wala pa. Prince. Ay, hindi. Na, pocket pick yung Selena nun. Naalala ko. Ah, ah, Selena. Uh, pocket starting sa Selena. Tapos, ah, yun. Ah, anyways. Meron mga <laughs> so excuse me, experimental na ginawa yung Onyx as a organization sa pagte-train sa inyo. Um, experiment, I'm saying, I'm only saying experimental kasi hindi pa siya usually talagang ginagamit ng ginagawa ng ibang, ibang teams, tao. ng ibang tao. And it's really, um, hindi ko na sasabihin yung mismong detalye kasi bawal. Um, but you did something out of the box. And you guys were so intense. Sobrang intense. Sobrang um, malupit talaga ginawa yung training and you are prepared pagdating ng playoffs. However, na <laughs> na nakahu na nakahanap ng momentum yung blacklist. Mm, blacklist. After nilang manalo sa Minana. Minana. Sila Kirk. <laughs> Sila Kirk. na, na, dapat panalo na sila Kirk. Natalo ah. din. Ganon. Nakahanap ng malapit na momentum, yung blacklist. Pag harap sa inyo ng blacklist, parang sila yung mainit na mainit at parang kayo yung challenger. Uh, parang ganun. That's what I felt about that series eh. So what do you think happened sa Onik? At bakit naging ganun yung resulta despite a very good regular season run? Um, siguro ang pinaka naging reason lang nun ano uh, to make it simple um kinulang talaga yung ano yung practice namin sa game. So, sa in-game? Mm, sa in-game. So, kahit na nakakapag-usap-usap kami, kahit na naiintindihan namin yung perspective ng bawat isa, sa akin, kinulang pa rin talaga yung practice namin sa sa game. Tsaka yung chemistry namin. Mm-mm. Sobrang nagkulang. Tapos, ayun, sadyang better team din talaga yung blacklist ng time na yun. Yeah. Uh, na-realize ko siya mga after a week ng laban namin. Kasi ah. hindi, hindi agad nag-sink in sa akin yung pagkatalo na yun eh. Kasi di ba nga, mataas yung hopes ko nun. Mm-hmm. Tapos ayun, hanggang sa na-realize ko lang. Mm-hmm. Na-realize naman na parang, ah, tanggap ko na mas malakas sila. Ganun. Mm, tanggap ko na nagkulang kami, mas malakas ah. yung blacklist noon Tapos kaya naman mag-bounce back. Yeah. Um, how how did the team feel noon time? Kasi from what I hear, sobrang taas ng effort ng management ng lahat ng players sa, sa Onyx. Nag-try hard ng sobra lahat. Why not? You know, coaches, everything. I remember going to your ano eh, bootcamp noon. Nagkaroon ng, tayo ng kwentuhan. Tapos eh, ikaw lagi yung binubuli ng time na yun kasi uh. ikaw daw yung bunso. Uh. uh, <laughs> how did the the organization react ng mga time na yun? Parang um, galit ba or parang hopeful? since hopeful nga lahat nun, uh, syempre frustrated sa pagkatalo. Tapos, ang pinakaunang sumagi sa isip nila nun is ano eh, tinanong kami kung paano kami parang babangon para sa next na season. Ganon, paano kami babawi. Ayun, so parang ano agad siya. Move on agad. Move on agad. Mm. Hindi ba parang ano to, parang may mga time na an, ano na to eh, wala, palitan na ba? Ganyan. Kasi obviously, after season 13, nagkaroon ng mga changes sa, sa roster. Pero during that moment ba, parang did you guys even consider na parang magre-revamp ganun? Or ikaw ba mismo? Kasi may pre may pressure ba sa'yo ng time na yun na mag-perform? Um, I think di naman mawala yung pressure do, ah. nung, sa game. I mean, pag nagko-compete. Uh-uh. Pero masabi ko na ano, na hindi na naapektuhan yung laro ko ng pressure. Okay, okay, okay. Pero yan nga, um, after na matalo na parang uh. naisip mo parang, teka, pap, ano ba ako? Papalitan ba ako dito? Parang ganun. <laughs> ang, uh, <laughs> ang sumagi sa isip ko nun is ano, um, parang magre-reset lang tapos same lineup pa rin. Yun yung naisip ko nun eh. Tapos, tapos mm. magpapalakas lang kami. Okay. Hindi ko in-expect na magkakaroon pala ng changes sa lineup. Okay. Nalam, nalaman ko lang siya eh. Pero in-expect ko talaga na hindi magbabago yung lineup. Nalam, At, okay. Nalaman ko na lang siya na, na nabanggit na parang may mga may mga dadagdag tsaka may mga alis ganun. Pero dahil nga sa ano, sa sa yabang tsaka sa confidence, hindi sumagi sa isip ko yung ano, yung papalitan Lo, ka baka mapalitan ako yung ganun, yung ganun na feeling. Hindi siya sumagi sa isip ko. Kasi feeling ko nung time naman na yun, um, nagawa ko naman yung job ko. Sadyang kami as a team, kinulang lang talaga ganun. I see. That's good. Um, minsan, maganda rin talaga may sariling yabang ka eh, No? <laughs> Makakatulong ganun. Makakatulong din naman. Um, season 14, Um, Siyempre, alam na natin, may mga changes. At, at uh, season 40 kasi, naka-avail uh, ang part ng TNC uh, when, when, when we're building the team as well. Siyempre, kumakausap kami ng mga teams na pwede mapagkuha ng mga players. And uh, um, ang nabalitaan ko lang is, this time, it's gonna be why not in charge sa season 14. Hindi naman totally sa mga players na i-select niya, pero yung sistema at mm. yung structure nung uh, mismong pagpapatakbo ng Onic, why not will be in ah. charge. So, meron na siyang mga binuo na system mm. para sa inyo. Meron na siyang uh, ah, sa scouting when it comes to uh, getting the players, uh, ah, screams, ganyan, and everything. At maaga kayo nagsimula. Uh, naalala ko, hindi pa ako nakakalipad sa papuntang MSC. Meron na kayong nabuo na team at mm. talagang naghahanda na kayo. Um, and it was why not who led the charge. Mm. Paano kayo na-convince ni Why Not na parang pa, uh, susun at masabi mo na sige coach susundin ko kung anong plano mo? Uh, if ako lang yung tatanungin actually hindi na ako nagpa-convince nun kasi wow. Ano, uh, malaki talaga yung tiwala ko kay Coach Tony kasi mm. sobrang laki talaga ng naging impact niya rin sa ano sa outside the game na life ko. Mm-mm. Sa mga kung ano man kasi kunwari parang may mga nangyayari sa akin, nagkakwento ako sa kanya din. Mm makikinig lang ako sa kanya tapos madami ako matutunan sa kanya. Kaya mm-hmm. sobrang grateful ko rin talaga kay Coach Tony. Kaya hindi na umabot sa point na magpapakonvince ako kasi mm-hmm. may tiwala na talaga ako sa kanya nun. Okay. And uh, yun. Um, how about yung mga uh, teammates mo? No? Eventually, nakita mo, si, nagstay si Friends, nag-stay dito si Kelra. But then you got si Kirk, Kirk at Brusco. si Brusco. How did you feel na ano, nung sila yung mga uh, nadagdag? Kasi por, ang nangyari kasi, mula sa madaming mga veterans, Escalera, si si Jem. Well, di, di naman technically veteran si Jem pero mm. 'di ba? Age-wise eh uh, ah, nandoon siya counted siya sa veteran. Ngayon biglang ang pinaka <laughs> matanda pa sa natira ay si Brusco. Well, si Brusco, de, sa natira si Frinz. Sa natira si Frinz. Frinz. Tapos nadagdag si Brusco pero bata pa rin. So bata lahat kayo rin. bata, Balat, wala bata. talagang uh-huh. kuya sa inyo. Wala, wala. So, nagustuhan mo ba tong gantong vibe or parang ano? How Sobra- did you feel about it? Sobrang nagustuhan ko yung vibe na yun. Ah. Kasi season 14 din yung pinaka-free naming season eh. Kumbaga, o sige, practice tayo ng 2 p.m. hanggang 10 p.m. Mm-mm. Uh, ah, after nun, bahala kayo sa buhay nyo. <laughs> yung ganun, ganun, ganun lang na vibes yung nangyari nung buong Mm. season 14. Kaya sobrang natawa talaga ako na season na yun. Mm-mm. Kasi ano lang eh, literal na enjoy lang yung naging mindset namin. Enjoy, ah. tapos, enjoy, tapos all in. Yeah. Bigay lahat kada game. Tapos yun. Nakadagdag by meta kasi King, nung nasa MSC ako, bago mag-start yung MSC, mga preparations, UT. UT, tapos biglang assassin. Pag, <laughs> pag uwi ko, assassin na bigla. At uh, ano na, kabaliwan na. Siyempre, hindi lahat ng teams mabilis nakapag-adapt eh. And what's notable about you guys is hindi kayo tumigil sa pagbabatak as a mm. team. So, yan, nakadagdag ba na ano, biglang assassin yung meta? <laughs> sa Para sa akin, <laughs> sobra, sobra. Masaya para sa akin yung meta na yun. And siguro isa rin sa mga factor kung bakit denominate namin season na yun kasi mm. grabe rin yung ano eh, yung nabigla rin ako sa mechanics nun ni ano eh, ni Brusco tsaka ni Kirk eh. Kasi bihira lang yung mga post 5 na ano eh, yung may mechanics, yung may talagang may, may mechanics. Mm-mm. Kaya sobrang na-believe din talaga ako sa kanila noon. Tapos kaya mas lalong nag ano, parang mas lalong nag-fit Mm-mm. kaming lahat dahil sa Assassin meta and dahil sa playstyle namin na pinagsama-sama. Ganun. Mm. Ano, nagkataon lang ba talaga na lahat kayo ay aggressive <laughs> na patol? Patol kayo eh. Oh, since since ano kasi, since lahat kami nang galing sa wala except kay Kelra. Mm. Parang yung mindset na ano, kung paano yung twisted minds ngayon. Okay. Feeling ko ganun kung paano kami ng season 14, feeling ko yung Twisted Minds, ganun na ganun sila ngayon. So parang ganun. Wow. So parang, ibig sabihin malaki mahabot nitong Twisted Minds? Para sa akin, malaki potential nila. Okay. Um, And obviously, nanalo kayo, ganun. Parang ano ba to? Kailan, kailan ba nag-sink in? Nung season 14, kailan nag-sink in? Kailan mo na-realize na, damn, pang-champion kami? Ganun. Anong um, part nung uh, season 14? Anong ah, nag-champion na ba? Hindi, yun, nung, di ba, season 14, nag-win streak, nung mga unang, unang panalo, alam ko, kami yung inunan nyo. Sa, sa amin kayo nagka-momentum eh, TNC. <laughs> ako, ako naniniwala talaga ako na ano, yung buong Onic nun, never nag-expect ng, okay. ng 13-0 na run tsaka ng championship. Naniniwala ako na kahit, kahit isa, walang nag-expect ng ganun. Mm. Kasi, literal na in-enjoy lang namin yung buong season eh. Walang oh. pressure na nangyari, walang walang negative na ano na pumapasok sa isip. So puro saya lang tapos all in, yun. Mm. Tapos pagiging open sa isa't isa and uh, you just wanna compete, you just wanna perform, mm. ganun. So, what, there wasn't any point na parang sabi nyo, ay, pang-champion tayo, ganun. Kahit nung mga nasa upper bracket na kayo, ganun, di, nyo, di mo na-feel na, pang, ay, pang-champion na to. Ako, na, ma, mataas yung ano eh, yung paninindigan ko dun sa ano eh, sa, sa sinabi ko na naniniwala ako na kahit isa walang nag-expect na mag-champion okay. talaga kami. All right. Now, nung um, kalaban nyo, yung Aurora, dun sa upper bracket. And this is off of a dominant win. Kasi mm. lahat ng upper bracket nyo, sobrang dominant. Um, we go up there, biglang nakakambakan kayo ng Aurora. Tapos, game 7, kinailangan nyo i-climb. Ay, game 6, parang mm. ganun. Hindi, mm. Parang wala talagang, ay hindi, marami palang one-sided games nun. <laughs> yung What happened, what turned on nung uh, pagkatalo nyo nung game 6 para pagdating nung game 7 eh na-clutch niyo siya. Kasi ano siya eh, close pa rin eh. So ano anong ano Ikaw, maganda yung play na ginawa mo noon eh. Mm. Nung game 7, yung suyo mo. uh 'di ba? Macro play. Kwento mo naman sa amin yung itsura ninyo as a team nung game 7 na yun. Uh, before game 7, ano, um, kaming apat, normal lang kami nun. After, after nung game 6 na yun, Sino yung apat? Sasabihin ko na lang kung sino yung wala doon. Si, <laughs> yung pinaka-affected talaga after nung game 6 na yun is si, ano, si Kirk. Parang ano, parang worried yung look. Parang okay, worried okay. siya na ano, baka makambak pa tayo. Yung ganun na ano. Pero hindi siya nagsasalita nun tapos parang dinedeny niya. So, Mm-mm. kami naman, na-feel naman namin na naisip talaga niya yun. So, parang nag-usap-usap lang kami na ano, na move on, reset, Mm-mm. tapos dito tayo sa best of one. Yeah. Wala, nating tulos tayo lahat. Tapos, ayun, nakapag-reset naman kami lahat. Tapos, yun. Kalmado lang na ano, na mindset. Have you always been kalmado, King? Ako, kung ako lang, kung oh, ako. Sa'yo, sa'yo lang. Oh. Kada may match para sa akin, yes. Mm-hmm. Kalmado Ito, lang. Na, na, uh, ah, ganito ka lang talagang tao, ganun. Kalmado lang. Good vibes lang. <laughs> Good vibes ka lang palagi. Stay with ano lang tayo, positivity. Yeah. Pasa ah. negatibo. Pasa negatibo. Okay. So, yung, ang, nung nasabi mong kaya pa talaga ganun, um, sino yung nag-boost sa inyo as a team na i-reset lang yung uh, ano nyo, emotions nyo, ganyan, who kept you grounded basically nung mga moment na yun. Uh, si Coach Tony talaga yung laging okay. nagaganon sa amin. Lalo na nung grand finals ng season 14. Kasi kada game kinakausap niya kami eh. Okay. Ma- mapa win or loss, kakausapin niya talaga kami. So, yeah. Ang pinaka naging kakaiba lang na pag-uusap namin after ng game is yung game 6 mm-hmm. since yung next nun is best of one na lang talaga then yeah. parang deciding match na. Mm-hmm. Tapos yun, ni-remind lang kami na ano, na focus lang, um, nating to lose tayo dito, then reset lang. Kalimutan lahat na nangyari nung okay. nung mga naunang game. Kalimutan kalimutan yung mga nangyari nung mga natalong game pero huwag kalimutan yung mga bagay na dapat matutunan ganun. Okay. Um in in that scenario, yun nga, nag-champion na kayo, edi wow, saya-saya. Mm-hmm. Tapos uh, uh, masasabi bang nagbago buhay mo after nung MPL championship? Para ano ba to? Mas, ay, mas, mas mayabang na ako or whatever. Um, <laughs> actually, nung mas tumagal, parang ano, parang mas na-feel ko na kailangan kong maging humble lagi, ganun. Ah, Kasi baliktad. yun, yun yung ano eh, oh, ah, balik, baliktad talaga siya. Kasi yun din yung laging paalala sa akin ng parents ko na ano eh, na kahit anong mangyari, parang maging humble lang, ganun. mm Maging mabait sa mga tao, ganun. Yeah. King, ano ka din eh, um, makulit ka rin kasi na bata, di ba? Outside. Ah. Ganun. Ah. Ano ba to? Nag, nag, <laughs> nung ba nag-champion ka, mas, or at least kasama mo na ngayon yung mga makukulit din naman, mas na-feel mo bang, ay, okay, sige, okay pala maging makulit? Or parang mas nag-mature ka ba dahil dun sa <laughs> mga achievements na nakuha mo? Um, uh, ganito kasi yan. Nung after ng achievements na yon uh. feel ko same lang yung kulit Actually, parang mas naging kumulit pa nga eh. Gawa ng mm. mas naging komportable kami sa isa't ah. isa. Pero nabawasan yung kulit sa ano, sa sa harap ng mga tao, ganun. Parang doon ako, feel ko doon ako nag-mature, doon ako, doon ako may natutunan. Ano lang, kumbaga, yung kulit ko, sa mga ano lang, sa taong komportable ako, which is yung team, ganun. <laughs> Okay, okay, okay. So, uh, M6, yan, dire-diretso yung, yung pagkakapanalo nyo. Meron ba kayong binago sa um, training ninyo heading into M6 uh, that made you um, also win that championship? Kasi from what I hear ay mas relax pa kayo nung M6. Ah, para sa akin yung M6 namin ano, mas malala pa yung yung preparations sa Ayan. season 14. <laughs> 'Di ba? Sabi ko kanina yung preparations namin nung season 14 is 2 p.m. practice hanggang 10 p.m. Then afternoon noon, bahala na kayo sa gagawin mm. nyo. Parang mas malala pa doon sa M6. Okay. Sobrang, kasi hindi 3 scrims per day kami noon eh. Kasi mm. may mga ibang ganap eh. So, parang ang, puro, ang nagawa namin doon, puro ano eh, makisama sa ibang team, mag-basketball, mag-swimming. <laughs> doon sa mismong M6 na. tayo. Sa mismong, sa mismong hotel ng uh. Ah. M6. So <laughs> parang sobrang chill talaga ng tournament uh. na yun. Pinaka, ano, pinaka chill na tournament. Pinaka walang stress na tournament. Yun know, di ba? Parang masasabi mong mas mas relax kayo nung M6 kesa nung season 14, di ba? Parang ganun. Parang di, di, na, di namin to gets. Bakit ganun? <laughs> Bakit tingin mo naging effective yung mas chill na environment nung M6? Um, siguro dahil ano, uh, dahil sa nabuong tiwala namin sa isa't isa tsaka mm. yung nabuong confidence after ng win, syempre. Yeah. Tapos, ayun, yung yung management naman yung magde-decide. I mean, yung coach naman yung magde-decide kung paano yung pagpa-practice eh. So, tingin ko, sobrang laki na naging tiwala sa amin na Coach Tony. Mm. Kaya naging ganun yung preparation namin. Yeah, and maybe, like knowing Coach Tony, hindi naman kayo hahayaang mag-chill kung hindi naman nakikita mm. na may results kayo minibigay. Mm. At ayun, very dominant. Congratulations. Isa ka ng uh, ah, tunay na Sigma. <laughs> um, excuse me po, kasabay ng iyong pagsikat bilang isang uh, napakalupit na jungler, ay ikaw din ay sobrang sikat na rin sa social media. <laughs> Sakto ah, lang. isa ka sa mga nanguna sa pagte thirst trap. <laughs> Tama po ba? Tama po. Ayan. Uh, <laughs> no. Mali, mali. Mali. Uh, hindi, active ka sa, ah, sa, ano social, ano, media. sa social media. Ah. Tsaka mabait ka sa mga fans mo eh. Mm. Ngayon, ma-interact ka at mm. ma-post ka talaga. Hindi ka mahihain eh sa, sa social media. Do you think na importante to as a star, hindi naman star player, pero as a top player in the Philippines, na dapat eh marunong ka mag-engage sa iyong community? Um, para sa akin, if hindi lang siya about sa game. Like, about sa ano na, sa career na. Mm. Para sa akin, um, mahalaga rin yung ganong bagay. Mm. Lalo na ano, um, parang it shows na ano eh, na na-appreciate mo yung mga fans na sumusuporta sa sa'yo tsaka ah. nagmamahal iyo. Lalo na sa mga ano, sa mga updates ngayon. Uh-oh. Ah, ah. Yung alam mo yung sa ano, sa mga channel na update. Sa, like sa IG, oh, okay, sa IG. Yung mga ganung bagay. Broadcast channel. Oh, mga broadcast channel. Feel ko sobrang na-appreciate ng mga fans yung ganun. Mm-hmm. Do you feel ano to? Anong ano yung na feel mo dito with with your fans? Do you feel na may utang na loob ka sa kanila or parang do you feel na, na talaga na-enjoy mo lang na na makasama sila or parang do you feel energized dahil nandiyan sila? What is your overall ano um relationship towards your fans right now? Yung nararamdaman mo talaga kasi it looks very natural uh, sa'yo na ano eh mag-interact with them eh. Ako para sa akin ano kasi um, hindi hindi literal na ano eh parang may utang na loob ako sa kanila. Mm sobrang ano lang talaga para sa akin. Sobrang, sobrang laki ng impact nila sa life ko. Sobrang, mm. sobrang na-feel ko na ano, na-appreciate ako ng mga tao, ganun. Mm. Tapos, ayun, mas naaaga na magsipag sa ano <laughs> eh, sa social media dahil uh sa ah. mga tao na nagmamahal sa iyo. Eh. Kumbaga, may mga tao nag-aabang iyo ganun. Mm. Tapos sobrang idol ka. Kaya, mm. ayun, nakakatuwa sa feeling. Tapos, ayun. Mm, okay. Ito rin ba yung dahilan bakit ka nagsimula magpa, ano, for lack of a better term, ha, magpasarap. <laughs> lala, lala. <laughs> ano kasi, nag, nag-start na ako mag-gym season bago pa mag-champion eh. So, ah. yung pag-gym na yon para sa akin, ano talaga, parang personal goal talaga siya. Yan, oo. Kasi, ang lala nung naging diet ko nung season 30. <laughs> oo, oo. Yeah. Ngayon, na, ma- maniniwala ko yung ano eh, kung ano ka sa isang bagay, parang ganun ka sa iba. Lalo na sa mga bagay na sineseryoso mo. Let's say, hindi naman 100% lahat ng bagay sineseryoso natin, di ba? Pero yung big na mga parte ng buhay natin, kung paano tayo sa isang yun, ganun tayo. For example, ako, how with, ako with, uh, with studying the guitar, mm. ganun ako with studying sa MLBB, which is mm. very nerdy at may schedule talaga, everything, kanyan. Ikaw, ang mga interests mo ngayon, na nakikita ko ah, chess, gym, at ML. Basketball. Basketball. Ayan. Nakukumpara mo ba yung disiplina mo sa mga bagay na to? Siyempre, mas intense yung ML kasi yun yung main, ML pa rin eh. number main. one. Pero, meron ka bang mga ina-apply the intensity sa mga areas na to ng buhay mo na sa ML mo din ina-apply? Ayan. Um, may times na sa basketball or sa chess, mm. nafe-feel ko yun. Kasi sa chess muna. Gusto ko kasing ano talaga eh. Parang isa rin sa mga pangarap ko na maging ano, grandmaster sa GM. <laughs> chess, uh, ah, GM mm. sa chess. Kasi ano, okay ano, lang yun. Sobrang pa naman eh. Feel ko sobrang nakatulong din siya sa ano, sa pag-iisip. Yan. Tapos sa basketball naman, ano kasi siya eh, parang simula dati ko siya naging pangarap. Kaya mm. pag naglalaro, ganun. Sobrang masaya sa ano. Parang parang nung bata ako yung nagla parang yung bata na ako yung naglalaro <laughs> ganun. Mm. Pa ano siya inner child. Mm. <laughs> Healing my inner child. Healing your inner child. Um what <coughs> Sorry. What kind of uh, ano yung, ano yung klase ng disiplina sa gym na para na-apply mo rin sa ML? Um, uh, disiplina sa gym na na-apply sa ML um, yung ano um parang pagsunod sa sistema. Nice. Uh, ah. no, kasi no shortcuts sa gym eh. No shortcuts. Kailangan talaga patience, tapos discipline. Mm-mm. At, at na-apply, at directly applicable siya sa ML. Very good. Mm. Um, this is all attributed dun sa success mo ngayon as a person at lalo na nung M6. Then after M6, dire-diretso ang success ng Onyx. You won uh, ah, Snapdragon. Mm yung sa China, Snapdragon, Snapdragon ulit, <laughs> <laughs> at kung ano-ano pa. Mm. Um, little bit of stumble ng season 15 sa regular season kasi may dalawang, uh, dalawang losses, parang ganun, mm. back-to-back, or tatlo ba? Parang Dalaw. basta may losing streak, mm. ganun. Uh, eventually, nakabot pa rin naman sa grand finals after defeating mm. TL ng, four, ng 3-0 sa best of 5. Eh, nag-grand finals nga, MSC, what not. However, no grand finals, ayun, doon na nakaramdam ng pagkatalo. Uh, why do you think um, you lost against TLPH doon sa season 15? Ah, okay, um, bukod sa mas maganda talaga yung laro nila sa amin. Okay, bukod doon. Um, after ng loss na yon na-realize namin na ano eh, na never magiging enough yung way ng pag-practice namin nung season 14. Kasi feeling namin yung naging mistake namin nung season 15 is ano eh, um, kung ano yung ginawa naming preparation nung season 14, ginawa lang din namin nung season 15. Eh kaso nung time na yun kasi, parang lahat ng teams nakapag-adapt na sa ano. Kung paano kami maglaro ng M6. Yun, okay. Kasi nung M6 feel ko ano eh, parang walang naka-adapt kaya sobrang sobrang naging dominating namin nung okay. run namin doon. Or more like mas mabilis kayo naka-adapt. Nang sobrang bilis nyo nakapag-adapt, so, wala nakahabol. Oh, feeling namin nung season 14 pa lang, na, naka-adapt na kami sa meta nun yeah. eh. Yeah. Tapos nung season 15, ayun, yung vibes na chill lang, hmm. bahala kayo sa gagawin nyo after 10 p.m. Feeling namin isa yun sa mga mistakes ng buong team. Okay. Kasi nawala dun yung ano eh, nawala dun yung effort mo sa game, yung yung sarili mong time para like mag-review ng game ganun. Okay. Kasi nung season 15 ano eh, ako sa sarili ko, yung mali ko nun, bukod sa yung sa ganong yung, sa, yung pumayag sa ganong sistema yung kanya-kanyang ano activity is hindi ako nag-effort nun na ano na mag-spend ng extra time yung mga free time sa mm. pag-ML time ko nun sa gym lang <laughs> natin. okay, okay, Yun yung mga naging mali ko nun. Tapos, feeling ko nung season 15 din, kinulang din kami sa ano, sa transparency. Like, wow. May times na hindi nakakapagsabi yung isang player sa isang player ganun. Okay. So parang hindi ganun ka-open. Ayun, sa see, mga kinulang namin. So dahil doon hindi rin hindi rin namin sobrang naintindihan yung isa't isa nung time mm. na yon sa in-game kasi kulang kami sa pag-uusap. Tapos ayun, yung mga mm. kinulang namin. You're telling me more on internal yung mga naging problema ng Onic rather than in-game. Parang hindi hindi sa in-game yung ano. Hindi, I mean kasi ano eh, nung season 14 nakakapag-usap kami nakakapag-usap ah, kami lagi noon eh. Okay. Parang active yung transparency na tinutukoy ko. Nung season 15 okay. feel ko kinulang ng kinulang ng onte. So, ano lang no? The, yung mga minention mo more like extra time lang kasi parang mm. you're telling me pag inulit mo yung ginawa mo sa isang season at nag-champion ka, don't expect na mag-champion ka mm. ulit kung pares na pares mm. yung hmm. ginawa mo at uh, ka nag-extra. Mm. Na-realize namin na literal na same lang yung ginawa namin nun. Yeah. And na-extend ba to papuntang MSC? Kasi parang ganun din yung naging result eh. Parang mm. would you mm. say na same yung naging problem Nung, season 15 and MSC? Yung MSC, tingin ko iba na yung naging reason ng ano eh, ng pagkatalo. Mm. Yun yung ano, napag-usapan namin na feel ko preparation na rin namin yung mga nagkulang kasi nung time na yun... Individually, ganun, ganun. Na, ano parang preparation? Parehong individually tsaka as a team sa okay. mga practices. Kinulang kami sa pag-explore, sa pagbatak oh. ng mga hero. Ah. Pero na-apply naman namin yung ano, yung transparency, yung pag-uusap yeah. outside the game. Uh-uh. Uh, mapa mapa in-game man yung usapan na yun or mapa outside. Tapos ano, mas nagbabanding kami nun. So tingin namin ano, talagang yung preparation na talaga yung kinulang namin nun. Yeah. And would you say na ito, ito mga learnings na to ina-apply nyo na sa season 16? Kasi ikaw, King, mismo, madami nang nakakapansin, nag-transform ka nitong season 16. Even ako, nakapag uh, sinabi ko ay, wow, eh, season 14, King Kong is back. back. <laughs> ako, Uh-oh. tingin ko, ano, um, feel ko nagagawa ko ngayon yung hindi ko nagagawa dati na extra, pag-spend ng extra time, ng yeah. free time sa ano, sa pagpa-practice ng games, ng pagre-review ng mga game, ganun. Mm-mm. Feel ko consistent ko naman siya nagagawa ngayon tsaka yung pagre-review ng ibang kalaban. Okay. Very good. Um, so hopefully eh, season 16 ganyan. Um in, et, eh, marami ko marami pa akong gustong itanong sa iyo about this King pero kasi gusto ko munang matapos yung season 16 tsaka natin siya babalikan. Um so far yun yung mga pwede natin expect from Onik na, na matututo doon sa mga mistakes na yan. Meron na lang mga couple of uh, interesting questions dito. Napansin ko sa sa'yo, King, kung Fast talk? Hindi naman, Ay. Ah. hindi naman. Mahilig ka sa quotes eh. Napansin ko sa'yo. Quotes? Nag, nag, nagda-drop ka ng, pagkasama kita, nagda-drop ka ng mga kung anong quotes na nakita mo sa, siguro sa TikTok yon or somewhere eh. Tapos, mahilig ka pang magbasa nung, meron time yung, di, di ko, di ko lang bakit ang last trip mo, yung eh. nagbabasa ka about sa parang financial literacy, parang ganun eh. May, <laughs> mga, ganun. may ganun kayo, ina-explain. Tapos, ah. paano, ma, paano makaraos sa utang? Parang ganun. Mga ganun. Ako mga ba yun? O, oh, ewan ko, ikaw o si Kelra ba yun? Pa- paano makaraos sa utang? Parang si, ganun. si, Bruce ko <laughs> yun. Si Bruce ko Si Bruce ko yun. <laughs> pero, hindi. Uh, what I gather from you, King, uh, mahilig ka sa ah. mga quotes. Pero na mga nakahandang mga ibang, iba't ibang quotes dito from uh, famous people or not so famous people. Una, um, ito ay galing sa isang, hindi mo ito kilala, pero ano siya, isa sa pinakamagaling na Pokemon player sa buong mundo. At sabi niya, hindi daw enough na nape-predict mo lang yung kalaban. So, Pokemon, para siyang chess na laro. Eh. Mm. Ganun siya, parang trading, trading, turn-based. Turn-based siya na laro. Eh. So, utakan minsan daw, kahit na predict mo yung gagawin nung kalaban mo, kapag hindi ka magaling enough, hindi mo rin siya mapipigilan. Prediction is very important sa jungler, lalo na mga mm. assassin. Uh, clairvoyance, map awareness, whatsoever. Naniniwala ka ba dun sa quote na yon na hindi enough, na nape-predict mo lang yung gagawin ng kalaban? Naniniwala ako dun sa quote na yon Mapa ML or chess pa yan. Mm. <laughs> Kasi kahit totoo yung sinabi niya na ano eh, na ano ngayon kung na-predict mo yung gagawin ng kalaban mo kung hindi mo naman alam kung paano like solusyonan yung gagawin niya kahit mm. na alam mo na kahit alam mo na it's coming na pero mm. hindi mo alam yung parang magiging solution. So parang hindi rin makakatulong yung prediction nun. So dapat may kasabay yung prediction na pagka-prepared sa na-predict mo, ganun. Mm-mm. Yun. Okay. Very good. Um, ito naman, mula kay Bobby Fischer. Kailangan mo si Bobby Fischer? Siyempre, Yan, si Lodi. si Lodi. Okay. Um, chess, ay hindi, okay. Uh, Chess will ruin your life. So may nagsabi kasi na chess is war over the board. Wow. The, obje- the objective is to crush the opponent's mind. Agree or disagree? 50-50. 50-50? Ah. Okay. Hold, hold that thought ah. Ganun. Kasi si Bobby Fischer, dinismiss niya to. Itong sinabi niya. Itong Parang yung dinek- quote na yun. Parang dinecline niya ganun. Dinecline niya. Ito yung sabi niya, I don't believe in psychology. I believe in good moves. Uy! Uy! Ah, angas. So, the, the context is, ang pagka-explain dito is, in, um, hindi naman talaga nakaka-affect kung nasa losing streak, ano yung emotion ng kalaban whatsoever. Hindi, hindi ako magpapa-apekto. Hindi ko yaya... Uh, kasi ang context ito, alam mo yung may mga sa chess na parang late sila magpapakita, 'di ba si Magnus Carlsen, uh, late ah. siya magpapakita, tapos kung ano ning gagawin niya <laughs> para ano, para um tas yung itsura niya ganun. Like in poker, dapat poker ka whatsoever. At sobra applicable nito sa ML, eh. alam mo yung aurahan, mm. 'di ba? Mm. Yan. So, sabi niya, I don't believe in psychology. I believe in good moves. Agree ako sa sinabi ni Bobby Fischer. Okay. Explain. Kasi, kasi pag yung gusto mo na ano na idaan sila sa mental, yung kalaban mo. Mm-mm. Um ano siya eh, hindi siya parang possible lang siya na mangyari. Hindi hindi ka hindi ka sure sa ganun kasi mm-hmm. what if yung gusto mong gawin gawan ng ganun is parang 100 100% yung focus na walang halong emotion kasi once na maabot mo yung walang halong emotion na feeling habang nagko-compete, hindi talaga maapektuhan yung ano eh, mm-hmm. yung pag-iisip mo na. Kumbaga, focus ka lang talaga dun sa game. Kaya nasabi rin ni Bobby na ano, I don't believe in psychology. Mm. I believe in good moves. Oh. Kasi feel ko hindi ganun kalaki yung impact ng psychology sa ano. Sa kahit anong laro pa yan. Kasi, <coughs> sa high level na laruan. Mm, sa, sa high level talaga. Like yung mga sobrang focus. Kasi doon pa rin siya babagsak sa ano eh. Sa kung paano yung objective ng game. Yeah. So in that scenario, paano mo kinikip yung sarili mo na parang you're always gonna do the good move despite what you feel. Kasi uh, even with Onik uh, King, may mga players, di ba? Ik- ikaw dito, may, may siguro affected ka or whatnot. Mm. Kelra, hindi ko masyado nakikita na ganun. May mga bad days eh. You walk up the wrong side of the bed, meron kang pinagdadaan ng problema, meron kang love life, um, love life problems, mga nagre-relapse. Aray ko! Diba? Ay, gumiti. Affected. <laughs> <laughs> o, oh, pero yun, di ba? May mga nagre-relapse, relapse, ganyan. Uh, paano mo i-make sure na hindi ka ma-affect doon time na yun? Like you said, zero emotions ka dapat. How do you mm. put yourself in that zone na zero emotions ka? Um, para sa akin, hindi naman... Ano ba to? Pag-usapang ano na? Like yung game na mismo? Mm. Yung laro na? Mm. Uh, para sa akin, ano lang? I-set aside lang yung oras sa ano sa mga bagay na outside ng paglalaro then yung oras na maglalaro ka lang. So, sa time na maglalaro ka, laro lang talaga isipin mo. So, yung mga pino problema mo, pwede mo siya problemahin after ng game. <laughs> mm. Parang ganun. Parang ang dali na. <laughs> Dali ng sinabi. Ma- madali eh. siya sa words eh, pero nasa kung paano pa rin i-handle ng mga tao yan eh. Para siyang, kasa- para siyang ano lang din eh, para siyang involved sa sa time management, ganun. Kasi, wow. ayun nga, sa pagdating sa laro, focus lang sa laro. Then, after, time manage. Parang i-schedule ko yung bad trip ko mamaya. Parang ganun. <laughs> mam- mamaya ako na nga iyakan to. Uh, Focus muna ako sa laro. Na- nangyari na sa iyo yun. Nang ganun. Na parang, sige, mamaya ako na to problemahin Ako feel ko, ano eh. Um, na- nasanay ko na yung sarili ko yun. na ano, na pag oras ng practice, oras ng practice, then kung may mga kailangan man ayusin, ayusin after ng practice. I have a feeling na ano to eh, no? parang ito, itong parte ng, ng buhay na ganito or ng, ng professional life through experience eh, no? It's normal na kapag bago ka, mm. maapektuhan ka. Uh, para sa akin, normal lang talaga siya. So, mm. nasa sayo lang yan kung paano mo masasanay sarili mo tsaka kung paano mo i-handle yung pag-focus mo sa isang bagay. Which is right. yun nga, yung pagpa-practice. Okay. To, uh, last, since may ka sa, sa basketball, ito si Steve Nash naman. Steve Nash. Okay. Well, um, about being coached naman to. So Nash and LeBron James, sabi, si, si LeBron, simple lang is, I am willing to do whatever and be uncomfortable. Mm. Ayan. Kasi, every, sabi daw nila is, kapag komportable na isang bagay, it's not the it's not gonna help you. Kailangan maging uncomfortable ka. Mm. At sabi naman ni Nash, if you don't play in the right way in the right motives, it's harder to evolve to a winning player. Yan. Hirap so, Steve na siya. Oh. Uh, so, no, this is about being coached and being practiced. Mm. Ibig sabihin lang, kapag simula pa lang, mali na yung mindset. Uh, kunwari, um, ah, okay, when you're screaming, okay, okay. hindi ka, ang, ang, sa scream na yun, ang gusto mo lang mangyari, matapos yung laro, magawaming ginagawa mo, pag gawa ka ng highlights, uh, galingan mo lang mm. whatsoever, at matatapos mo laro, manalaro ka dun sa Scream. Pero kung hindi mo dineve- dine-develop yung paglalaro ng tama palagi sa bawat laro na ginagawa mo sa Screams, mm. hindi ka talaga magiging Tama naman. winning na player. Yeah. How, what do you feel about that quote? Ah, yung kay Lebron muna. <laughs> Sige, kay Lebron muna. Ah, feel ko kasi ano eh, parang na-apply siya sa amin eh. Yan. Ah, nag- agree ako sa sinabi ni ano ni Levroni. <laughs> Lebron. kasi ano, basically ano lang siya, about lang siya sa paglabas ng comfort zone. Mm. Kasi totoo na ano eh, na parang minimal yung matututunan mo pag nasa loob ka ng comfort zone, yeah. comfort zone mo. Kasi, tapos, compare ko siya sa amin kasi similar siya nung season 14 tsaka 15. Tapos parang ngayong season 16 nag-commit kami na lumabas ng comfort zone namin which is yung kung paano yung preparation namin nung season 14 tsaka yeah. 15 na chill lang ganun, yeah. walang walang extra effort ganun. So okay. ngayon nag-agree kami lahat na buos oras talaga sa ano, sa okay. kung paano mag-improve tsaka may matututunan. Okay. How about yung ano, ayan. If you don't play in the right way, Mindset. the right motives, it's harder to evolve into a winning player? Um, kanina agree na rin ako sa sinabi mo kanina, yung parang sa start pa lang. Mm. Kasi pag, pag nag-start ka ng mali yung mindset, syempre iba yung kalalabasan ng ganun kasi mm. ano siya eh, parang sobrang may, mayiging iba yung resulta kung mm. yung, yung mindset mo nung una pa lang is parang tamang daan na ganun. Mm. So parang mas magiging yeah. aware ka nun sa mga sa mga mangyayari ganun. Yeah. Kasi it's easy to have the goal na manalo lang at matapos lang yung training. Mahirapan. Ma-practice yung hero, okay, normal yun. But doing the right moves, di ba? Mm. Yun yung ano. Tama, tama. Yan. Okay. Ganun, ganun ka ba? Isa ka bang, uh, isa ka bang winning player, Mr. King Kong? Um, hoping to win player. Yan. <laughs> Okay. Um, we are at this point na tinatanong ko na palagi sa mga naging guest ko. Hindi kita na-prep dito. Sorry, nakalimutan ko. Pero tinatanong ko lahat. Fast talk ata. Hindi naman. Ay, hindi ba? Your dream team. Dream team. Like ah. literal ba na team or magbabanggit oh, ako ng specific players? Ng specific players. Ah. Pause 1 to pause 5. Ah, wala ako. Depende sa'yo. Kung, uh, o, oh, syempre andyan ako. O, oh, sige. Uh, so, ano na, oh, included na, jungle ka na dito. Ah, jungle ako dito. Sige. So, Huwag mong gawing pure onic to, please bawal, lang. Bawal, ano bawal yun. Eh, kung ikaw, kung yun yung choice mo, eh di okay. Kaso, boring ka. <laughs> boring ako. Sige, hindi na ako magsali ng onic dito para hindi ako boring. Yan. So, Pero I mean, like, um, you, if you firmly believe na si Kelron, for example, or si Flint okay. yan, wala akong uh. magagawa eh. Pero boring ka lang. Yan. <laughs> so, yan. May halong manipulasyon. May manipulasyon. <laughs> okay, so jungle ako. Um, sa roamer, I'll go with Keyboy. Okay. Keyboy ako sa roam. Mm. Mm-hmm. Um, mid lane, either Pwede ba, pwede ba yung ano, yung walang is, yung hindi makapili, parang fifth, parang pantay-pantay. Okay. Eh? boring rin Boring yun. ka. oh, <laughs> sige. Sa gold lane muna ako. Gold sige, lane, gold ka, lane. ano, uh, si Kelra. Kelra talaga uh, explain. Ah, by the way, yung mga sumasagot dito, minsan pinipili nila yung parang, kunwari, prime, uh, prime hito, ah! ganyan. Pwede yun. Kunwari, prime okay, okay, okay. ganyan. Um, Pwede rin um, yun. Mid lane, prime suns. <laughs> Sabi mo na eh. Keyboy suns. Oh, Keyboy Sans pero King Kong. Eh. Ay, may eh. Sans, may, may Onic na pala na isa. Hindi, okay lang yun. Okay, okay lang, lang yun, okay. okay lang yun. Uh, sa XP lane, um, Keyboy Sans King Kong. Kelra. Ooh, scary yun ah. Scary ata. Tapos explain ko si... Si Sanford. Damn, okay. Nakakatakot yung team na Onik, oh, make it happen. <laughs> okay, pero <clears throat> konting tanong lang din. Um, I think si si Kelra very self-explanatory pero being na nakakampi mo na siya, what separates Kelra from other gold laners? Kahit mabilis lang masagot. Um, <coughs> para sa akin, ano, feel ko ano eh, unang-una doon, talented talaga siya na player eh. Mm-hmm. Tapos, yung talent niya na sinasamahan niya ng ano, ng sipag sa pag-aral ng sarili niyang laro. Okay. Tapos, mahilig din kasi siya manood ng ibang mga gold laners eh. Kumbaga, okay. ano, um, nagagawa niyang, parang ibaba yung ego na kaya kong matuto sa ibang ano, sa ibang mga player na karol ko, ganun. Nice. Yun. Very nice. What's so special about Keyboy and Sons? Um siguro ano hindi sila nag-ELQ tulad ni Brusco tsaka ni Prince. <laughs> hindi. Um, yung naging special sa kanila, <laughs> oh ano. <laughs> okay. Um, para sa akin, ano, isa silang silang dalawa ano, roamer tsaka mage na sobrang taas ng mechanics. Mm-hmm. Tapos Gano'ng katagal na ba magkasama yun? Katagal Sobrang walang nga na rin kasi ng chemistry Grabe, nila eh. Parang... Eh, six? Baka eh, Nine, six is heaven. Nine Pero, seasons or eight seasons. No? Kasi, oh, nung eight, dun, ano pa si Sans? uh, Jungle? 8-9 jungle pa siya eh. Ah, Tapos pagdating ni Kyrie, doon siya, Ah, doon nag- siya naging mage. mage, di ba? So, 10, So mula 10 mula is... 6 seasons na siyang hmm. mage. 6 seasons na bu- nabuo yung grabbing chemistry kaya hmm. kakaiba talaga sila. Mm-mm. So more on chemistry. Um, how about yung ano, ta- tapang ayan. Sobrang tapang ng dalawang 'yan kaya Fit ka dun eh. <laughs> <laughs> kaya ano, kaya kaya tingin ko din kaya sobrang tapang nila is dahil sa dahil sa na-practice din nilang mechanics, so okay. nagkakaroon sila ng lakas ng loob na tumapang-tapang sa ano, sa mga sulok-sulok ng mapa kasi mm. alam nila na, alam nila kung paano ikulit yung hero nila eh, ganun. Mm. Tingin mo may ano sila katulad mo na parang may yabang. Nandun ba 'yon? Feel ko madaming player naman ang may ganun kasi okay. iba mm. talaga yung naging impact niya sa ano. Hindi lang inside the game kundi pati sa ano, sa mindset ganun. Okay, very good um, lastly, pinili mo Sanford. It uh, typically uh, if I would say 90% na mga na-interview ko si San si Edward ang pipiliin. Mr. Consistent. Laging nasa debate itong si Sanford. Nandiyan na yung mechanics, nandiyan na yung tapang. What made you choose Sanford in this dream team? Um, bukod sa mechanics, siguro ano, napansin ko parang team player siya. So, umilig siya kumanig sa kampe. Mm So siguro mas madaling may pag-communicate lalo na sa mga paggawa ng mga plano sa game. Ganun. Okay. Very good. Ayan, ang uh, Dream Team. Sino ang coach ng Dream Team na to? Uh, <laughs> the Dream Coach ko si ano, si Coach Wolf ng <laughs> TNC. o sige, tara. Po, ano, yung 14-0, gawin natin 16-0. <laughs> Let's go! um, uh, now, the last question. I always ask what makes a great player. Pero kasi nandito tayo sa ano eh. Nandito tayo sa quote na winning player. What makes a winning player according to King Kong? What makes a, wi a winning player? Yes. Um, <coughs> para sa akin is yung ano, yung never mawala yung willing yung willingness mo na matuto. Mm. Ayun lang. Simple lang. Okay. Meron ka bang ano? Never ko pa natanong sa'yo sino pinaka naging idol mo or wala kang bang naging idol? Masabi mong pinaka... Ah, naging idol ko, ah... Uh, pinaka naging idol ko talaga is si Kyrie before. Mm-hmm. Well, hanggang ngayon naman pinapanood ko yung matches niya kasi parang good example talaga siya na ano, na parang uh-huh. may matutunan ka talaga pag pinanood mo siya. Okay. Then, yung dating-dati pa si Carl, laging idol ko rin ano siya. Man, Lalo na yung prime lance niyan. Tapos okay. ano, yung prime gusto ni Hate, ay, syempre. Sobrang nabilibre na ako doon. Parang pumikit lang ako, namat, naka-combo na. Pagka ganun ko, naka-combo agad. <laughs> Hatred. Ikaw talaga, nagmulat sa lahat kung paano mag-usyon. Ayan. Hatred okay. na yan eh. Uh, meron ka, uh, yung mga kakampi mo, may mga kaibang mga picks na pinipili na si, dito season 16. This will be published around the playoffs time. So, bigyan mo naman kami ng ano dyan, teaser. Ano ang kakaibang hero ang pipick ni King Kong? Um, teaser ang kakaibang hero na ipipick ko, uh, utility jungle. <laughs> okay. Secret na yung iba. Baka pagkalat sige. nyo eh. Oh, sige na nga, sige na nga, sige na nga. Okay, ayan. Uh, meron ka bang mga gustong i-promote, i-shoutout, or kung ano man dito sa camera na to? Uh, shoutout, shoutout sa ano? Sa parents ko, tsaka sa kapatid ko, kay mami, kay papa, kay friends, tsaka kay Jade. Um, uwi ako bukas. Yun. <laughs> okay. Uh, wala pa ipapromote ng mga ano mo? Uh, socials? Promote? Para? Uh, ito, Titi Racing, thank you so much. Thank you sa lahat. Kahit masakit, maraming salamat sa lahat. Hindi ko alam kung saan yun pinulat yung kahit masakit na yun. Uh, lastly, very last question before we end and literally end nating show before that. Wala bang quotable quotes na pwedeng iwan para sa ating mga viewers? Isang matindi. Quotes? Uh, Sir Walt, pinapahiya mo ako, ah, Sir Hindi, eh. hindi. Ano? Ah, wala akong maisip eh. Wala maisip. Ano na lang advice sa kanila, sa mga viewers? Ah, advice sa mga viewers, um, sundin mo ang nilalaman ng puso mo. Okay. Maraming salamat. That's King Kong, the Sigma Juggler. Woo! Bye-bye!